Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1914. Franjo Josip, car i kralj Austrougarske monarhije, stari 84 godine. Smrt obilazi oko starog vladara. Njegovog mlađeg brata Maksimilijana streljao je 1867. godine meksički streljački stroj, nakon što je neslavno završio pokušaj stvaranja Meksičkog carstva na čelu sa austrijskim nadvojvodom. Njegov sin Rudolf, krunski princ, izvršio je samoubojstvo 1889. godine. Tijela Rudolfa i njegove supruge supruge Marije, koja je pratila supruga u samoubojstvu, nađena su u lovačkoj kući u selu Majerling. Suprugu Franja Josipa Elizabet, poznatiju pod nadimkom Sisi, izbojena smrt 1898. godine talijanski anarhist, dok je bila u posjetu Švicarskoj. Sam car i kralj dva je puta izbjegao smrt. Godine 1853. za vrijeme šetnje Bečom atentator ga je ubo u vrat nožem. Franji Josipu život je spasio kruti ovratnik i njegove vojne odore. Godine 1910. na jednoj željezničkoj postaji u Bosni i Hercegovini atentator mu je prišao dovoljno blizu da ga dotakne, ali nije smogao hrabrosti pucati iz pištolja. Car i kralj Franjo Josip je na početku svojih 80. godina izjavio. Svi oko mene umiru, samo ja ostajem na životu. U lipnju 1914. smrt će ponovno doći u blizinu Franja Josipa. 28. lipnja 1914. godine vodu Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju u Sarajevu je ubio Gavrilo Princip. Franjo Ferdinand nije bio voljena osoba. Nije ga ni volio Franjo Josip koji je morao dopustiti da Ferdinand bude njegov nasljednik na prijestolju, ali je zbog njegovog braka s groficom Sofijom Čotek zabranio da njihova djeca ikada dođu na prijestolje. Christopher Clark u knjizi Mjesečari kako je Europa 1914. godine otišla u rat ovako opisuje prijestolo nasljednika. Najistaknutija crta javne osobe Franje Ferdinanda, napisao je jedan stručnjak, bila je njegova izrazita nepopularnost u svim razinama javnog života. Bio je nekarizmatičan, razdražljiv, sklon naglim izljevima bijesa. Njegove punašne, nepokretne crte bile su neomiljene među onima koji nikada nisu vidjeli kako njegovo lice može oživjeti, obasjano intenzivno plavim očima u društvu obitelji i najbližih prijatelja. Bio je zaprepašten na najmanji nagovještaj neposlušnosti, a opet je mrzio puzavce, tako da mu je bilo teško ugoditi. Bio je, kako je to primijetio njegov politički saveznik i obožavatelj grof Otokar Černin, dobar mrzitelj, tako su bili strašni izljevi njegova bijesa, da su ministri i viši službenici rijetko čekali na njega, a da im nije lupalo srce. Imao je nekoliko pravih i bliskih prijatelja. Nepovjerenje je bilo glavni njegov osjećaj u odnosima s drugim ljudima. Svakoga koga prvi put upoznam, uzimam za običnu hulju, jednom je primijetio, i tek postupno dopustim sebi da me ta osoba uvjeri u suprotno. Koliko god Franjo Ferdinand bio neomiljen, bio je nasljednik i glavni inspektor austrougarske vojske. Vijesti o njegovom ubojstvu u Sarajevu izazvale su šok u austrougarskoj monarhiji. Noje Fraje Prese, bečki časopis učene buržoazije, pisao je atentatu na Ferdinanda kao udarcu sudbine. Christopher Clark piše. Kada se je saznalo za strašan događaj, objavili su urednici Noe Fraje Presea, bilo je to kao da je oluja prohujala monarhijom. Kao da je povijest s krvavo crvenom olovkom upisala strašan aksijom nove epohe. Innsbrucker Nachrichten pisale su o jedinstvenom događaju u povijesti Austrije. Sa smrću nadvojvode primijetili su urednici Reichposta, monarhija nije samo izgubila budućeg suverena, već i jedinstvenu, energičnu i odlučnu javnu figuru, na koju su narodi Habsburškog carstva stavili sve svoje nade i svoju budućnost. Dan nakon ubojstva novine i časopisi izašli su s debelim crnim žalobnim okvirima. Na ulicama, trgovima i zgradama pojavile su se crne zastave i vrpce. Čak su na tramvajima bile crne zastave. Franjo Ferdinand nije bio omiljen kod vladajuće elite u ugarskom dijelu monarhije, ali su novine i u tom dijelu dvojne monarhije pisale o atentatu kao događaju od povijesnog značenja i tražili su osvetu za taj događaj. Samo rijetki stanovnici monarhije, oni nezainteresirani za politiku i introvertirani, nisu obraćali pažnju na atentat. Franz Kafka je u danima oko atentata pisao o tome kako je ušao u krivi tramvaj i propustio važan telefonski poziv ali ljudi poput Kafke bili su rijetki. U nedjelju 28. lipnja 1914. u poslijepodnevnim satima njemački car Wilhelm II. bio je na obali Baltičkog mora. Pripremao je svoju jahtu Meteor za regatu Kilu. Jahti se približavao motorni čamac Hulda. On je doplovio do jahte, oglasio se rog ščamca i admiral Müller, načelnik carevog mornaričkog kabineta, vičući obavijestio posadu jahte o ubojstvu u Sarajevu. Nakon kratkog sastanka odlučeno je da car odmah otputuje za Berlin kako bi uzeo stvar u svoje ruke i sačuvao mir u Europi. I drugi poglavari vodećih europskih država obavješteni su atentatu. Predsjednik Francuske Raymond Poincaré bio je na trkalištu Longchamp u Parizu, gdje je gledao Grand Prix s većinom diplomatskog zbora. Austrugarski veleposlanik u Parizu, grof Sečen, odmah je otišao u veleposlanstvo. Predsjednik Poincaré i drugi veleposlanici ostali su gledati konjske utrge. Za razliku od austrugarskih novina, francuske su se bavile drugim stvarima. Christopher Clark piše. U Parizu vijesti Sarajeva je s naslovnih stranica izgurao skandal golemih razmjera. 16. ožujka 1914. godine Madame Caillot, supruga bivšeg premijera Josefa Kajoa, ušetala je u ured Gastona Calmeta, urednika dnevnika Figaro, i ispalila šest metaka u njega. Razlog za to ubojstvo bila je kampanja koju su te novine vodile protiv njezina supruga, tijekom koje su objavljena ljubavna pisma koje je ona napisala Josefu Kajovu dok je on još bio oženjen za svoju prvu suprugu. Suđenje je trebalo početi 20. srpnja i interes javnosti za tu priču koja je kombinirala seksualni skandal sa zločinom i strasti žene koja je bila istaknuta u javnom životu bio je naravno jak. Sve do 29. srpnja ugledni Le Town posvećivao je dvostruko više stupaca presudi koja je oslobodila Madame Caillot. Oslobođena je zbog toga što je sud smatrao da je napad na njezinu reputaciju opravdavao njezin zločin, nego krizi koja se zakuhavala u srednjoj Europi. U Italiji, prema koje je nadvojvoda Franjo Ferdinand bio neprijateljski raspoložen, slavilo se. Ruski veleposlanik iz Rima pisao je u Mosku o tome kako su posjetitelji Kina dok su gledali žurnal koji izvješćiva o bojstvu nadvojvode klicali i tražili da se svira talijanska himna. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio di San Giuliano rekao je ruskom veleposlaniku u Rimu da je ubojstvo nadvojvode strašan zločin, ali svjetski mir zbog toga neće trpjeti. Ministar nije bio u pravu. Kada je Gavrilo Princip, ubojica Franje Ferdinanda i Sofije, doveden pred Lea Pfeffera, austrijanca i sudca u Sarajevu, on je bio iznenađen ubojičinim izgledom. Kasnije će se prisjetiti kako mu je Princip izgledao malen, mršav i blijed i pitao se kako tako krhka osoba može počiniti tako ozbiljan zločin. Princip je sudcu rekao da je djelovao sam i zanijekao je bilo kakvu vezu s Vasom Čabrinovićem, atentatorom koji je prije principa pokušao ubiti nadvojvodu. Isprva je i Čabrinović tvrdio isto, ali u ponedjeljak 29. lipnja on je promijenio priču i rekao da su on i princip zajedno djelovali i da su planirali atentat u Beogradu. Oružje je došlo od bivših boraca koji su se borili u balkanskim ratovima. Princip je potvrdio tu priču i na tome je istraga mogla stati, zapasti u slijepu ulicu. Ali austrougarska policija u Bosni uhvatila i Danila Ilića, povezanog kako s principom, tako i sa srpskim nacionalističkim krugovima. Ilić nije znao koliko su principi Čabrinović rekli policiji. 1. srpnja izveden je pred sudca Pfeffera i u zamjenu za nagodbu počeo je pričati. Christopher Clark piše. Bombaš i pucači iz pištolja nisu djelovali sami. Ilić je izjavio. Bili su članovi sedmeročlanog tima. Trojica u timu došla su iz Beograda. Ilić je sam u Novači ostalu trojicu. Imenovao je sve članove te skupine i dao je dobre pretpostavke o mjestima na kojima bi oni mogli biti. Uzbuđen tim otkrićem, Pfeffer je izjurio iz sobe za ispitivanje prema telefonu. Poslane su zapovjedi da se uhite sve imenovane osobe. Policija je uspjela uhvatiti sve članove skupine osim Muhameda Mehmed Bašića. On je uspio pobjeći u Crnu Goru. Onda je policija počela uspostavljati vezu atentatora s kraljevinom Srbijom. Oružje atentatora došlo iz Srbije, proizvedeno je u tvornici u Kragujevcu. Onda se u istrazi pojavilo prezime Tankosići. Major Voje Tankosić bio je osobni pobočnik pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa, načelnika obavještajne službe Srpske vojske. Christopher Clark piše. Njegovo prezime dao je Ilić, koji je izjavio da je Tankosić ne samo dao ubojicama oružje, već ih je također uvježbavao u pucanju u Beogradu i dao im instrukcije kako da se ubiju, kako ne bi bili živi uhvaćeni. Momci iz Beograda isprva su nijekali bilo kakvu vezu s Tankosićem, ali nakon što su jedan po jedan suočeni Silićem, princip Čabrinović i Grabež priznali su da je Tankosić bio uključen u pripremu urote. Mnogima u Austro-Ugrskoj nije bila potrebna policijska istraga da okrive Srbiju za tentat. Nekoliko sati nakon atentata, general Oskar Počorek, vojni guverner Bosne i Hercegovine, optužio je Srbiju da stoji iza atentata na prijestolo nasljednika. Atentat na nadvojvodu pokrenut će niz događaja koji će dovesti do rata koji će biti nazvan prvim svjetskim. Zašto se to dogodilo poslušajte u sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom. Priču o toj srpanjskoj krizi i početku rata počinjemo sa austrougarskom aneksijom Bosne i Hercegovine govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Godina 1877. izbio je rusko-turski rat. Taj rat je završio ruskom pobjedom i 3. ožujka 1878. potpisan je mirovni ugovor u San Stefano. Tim mirovnim ugovorom stvorena je zapravo Velika Bugarska i stvaranje velike Bugarske izazvalo je veliko nezadovoljstvo u drugim velikim europskim silama koje su smatrale da za njih nikako nije dobro i nikako nije povoljno da postoji velika slavenska država na Balkanskom poluotoku koja bi zapravo bila na neki način ruski pijun. Time bi Rusija dobila sredstvo kojima bi mogla dodatno pritiskati i dalje ovaj, prema Turskoj, jer je naravno klasičan vanjsko-politički interes izlaz na toplo more, Rusija ima izlaz na Crno more, ali ako ne kontrolira tjesnace, dakle Bospor i Dardanele, Crno more je zapravo veliko jezero to je taj stari plan da zagospodari Bosporom i Dardanelom. Turska je zapravo bila tim ugovorom jako oslabljena i to je za početak bilo potpuno neprihvatljivo za Veliku Britaniju, koja je uvijek htjela kontrolirati ako i kako moguće sve bitne pomorske pravce i tjesnace kao prvorazredna pomorska velesila. U tome je Velika Britanija našla saveznicu u Austro-Ugrskoj i 6. ožujka 1878. Andraši, tadašnji ministar vanjskih poslova Austro-Ugrske, dakle samo tri dana nakon što je sklopljen mirovni ugovor u San Stefano, daje prijedlog da se sazove kongres koji bi zapravo razriješio sve te probleme koji su nastali San Stefanskim mirovnim ugovorom. Ono što je važno kazati to je da je postojala između Austro-Ugarske i Rusije burimpeštanska deklaracija iz 1800, početka 1877. godine kojim je zapravo bilo dogovoreno da neće biti stvorena velika slavenska država na Balkanu. A u veljači 1878. je Bismarck održao taj svoj glasoviti govor o istočnom pitanju i on rekao da bi on po tom istočnom pitanju, dakle pitanju Turske, već tada bolesnika na, na Bosporu, da bi on mogao biti posrednik, jer zapravo Njemačka nema nikakvih izravnih interesa u svemu tome. Kongres u Berlinu bio je najsvećaniji skup europskih poglavara od Bečkog kongresa, kojim je završilo vrijeme Napoleonovih ratova. Kongresom je dominirao njemački kancelar Otto von Bismarck. Kongres je počeo 13. lipnja 1878. Na njemu je samo britanski premijer Benjamin Disraeli po inteligenciji i spretnosti bio ravan njemačkom kancelaru. Kongres je počeo bizarnim događajem koji opisuje Disraeli u pismu britanskoj kraljici i carici Viktoriji. U dva sata kongres se sastao u palači Radzivil, plemenitoj dvorani upravo obnovljenoj i urešenoj zlatnim grbovima i svjetlucavim zvijezdama koje su je ispunjavale. Princ Bismarck, div od muškarca, najmanje šest stopa visok i razmjerno golem, izabran je za predsjednika. Tijekom jutra princ Gorčakov, smežurani stari čovjek, naslanjao se na ruku svog gigantskog suparnika i princ Bismarck odjednom je doživio napad reumatizma. Obojica su upala na pod, a nesretni pas princa Bismarka, kada je vidio svog gospodara da se na izgled bori sa suparnikom, skočio je da ga spasi. Rečeno je da princ Gorčakov nije unakažen ili ugrizen samo zbog energičnog napora njegova pratitelja. Kongres u Berlinu potrajao je do 13. srpnja 1878. Na tom kongresu Miru San Stefanu je de facto zamijenjen Berlinskim sporazumom. Tim je sporazumom Bismarck nastojao zadovoljiti interese kako Velike Britanije, tako i Austrougarske. Cijenu njihovog zadovoljavanja platila je Rusija. Kongres je zapravo dosta kratko trajao i Austrija je dobila to pravo dakle na okupaciju. S time su svi bili donekle zadovoljni, odnosno nitko nije bio potpuno nezadovoljan. Austrija je bila zadovoljna jer je dobila pravo okupirati Bosnu i Hercegovinu i njome upravljati. Turska je bila nezadovoljna, ali nije bila potpuno nezadovoljna jer je ona formalno i dalje bila da tako kažem vlasnica Bosne i Hercegovine, dakle formalno je ona i dalje bila suverena vlast u Bosni i Hercegovini, ali naravno bez ikakvog realnog utjecaja. Među nezadovoljnije je spadala Srbija. U tom ustanku koji je izbio 1875. godine veliku ulogu je imalo pravoslavno stanovništvo e, Bosne i Hercegovine. Uz ostalo budući srpski kralj Petar Karađorđević se borio kao ustanik u tom ratu kao Petar Markonjić pod tim imenom i ona je smatrala da ima pravo osloboditi, odnosno pripomoći svojoj pravoslavne srpskoj braći u Bosni i Hercegovini koji su u bili otprilike oko 40% stanovništva Bosne i Hercegovine. Tako da je Srbija bila time dosta nezadovoljna, ali je to bilo jedno stanje koje je zapravo rješenje koje je za sljedećih nekoliko desetljeća s jedne strane dalo mir Bosni i Hercegovini, ali s druge strane bilo stalna jabuka razdora upravo zbog toga što je slavensko stanovništvo ponovo ostalo izvan bilo kakve slavenske države. Istovremeno, Austriji, dakle samoj dinastiji Habsburg, je to bilo jako važno da dobije upravu nad Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina nije postala dio ni Austrije, ni Ugarske, nego zapravo zasebna, izravno upravljana provincija u sklopu Austro-Ugarske. I Austrija, odnosno dinastija Habsburg, je Ugarskoj, dakle ugarskim političarima, htjela pokazati da se južnim Slavenima može upravljati, tako da oni ne budu nezadovoljni kao što su južni Slaveni koji žive u ugarskom dijelu Austro-Ugarske monarhije. Bismarck je vodio kongres u Berlinu na tri jezika, engleskom, francuskom i njemačkom. Službeni jezik kongresa bio je naravno francuski, glavni jezik diplomacije, ali Dizraeli se njime nije najbolje služio. Francuski je učio u mladosti i kada ga je govorio imao je loš naglasak i prostački riječnik. Dizraeli, kojemu je tada bilo 74 godine, odustao od držanja govora na francuskom samo zato jer su diplomati znali da je slab na pohvale. Rečeno mu je da bi bila šteta da najveći živući govornik engleskog jezika govori na francuskom. Bismarck nije imao tih problema. Nacrte svih glavnih dokumenata kongresa napisao je rukom na francuskom ili ih je na tom jeziku diktirao pomoćnicima. Kongres u Berlinu posadio je sjeme budućih sukoba. Alan Taylor u knjizi Borba za prevlast u Europi piše. Ako je kongres bio poraz za Rusiju, nije bio ni potpuna pobjeda za Austro-Ugarsku, pa čak ni za Veliku Britaniju. Andraši je namjeravao očuvati cjelovitost Osmanske caravine. Ona se nije više mogla očuvati. Velika Turska bila je gotova. Turska nacionalna država još nije nastala. Makedonija i Bosna, dva velika postignuća kongresa, sadržavale su u sebi sjeme buduće katastrofe. Makedonsko pitanje progonilo je europsku diplomaciju cijeli jedan naraštaj, a onda je izazvalo 1912. godine Balkanski rat. Bosna je prvo izazvala krizu 1908. i onda detonirala svjetski rat 1914. Rat koji je srušio Habsburšku monarhiju. Da je održan mir iz San Stefana, i Osmansko carstvo i Austro-Ugarska možda bi preživjeli do današnjeg dana. Na kraju pravu korist od Berlinskog kongresa imala je samo Njemačka. Bismarck je preuredio jugoistok Europe i tako izbjegao rat koji nije htio. Berlinski kongres povećao je prestiž Njemačkom carstvu. Na izgled Njemačka je tu bila nepristrani posrednik. Međutim, bio je to samo privid. Njih službeno ništa ne zanima. Dakle, postoji ta glasovita izjava Bizmarka iz 1878. godine da cijeli taj jugoistok Europe, odnosno Balkan, ne vrijedi nijednog jedinog pomeranskog grenadira, ali istovremeno Njemačka će i tekako raditi na ostvarenju svojih interesa koji su i ekonomski, ali i geopolitički. I to će se recimo vidjeti i 1885. kada u Bugarskoj izbija plovdivski ustanak, jer Bugarska je bila de facto, ali ne de jure samostalna nakon Berlinskog kongresa. Dakle, ona je ostala formalno, samo formalno pod turskom upravom. Bio je turski upravitelj u Bugarskoj, ali nije bilo ni jednog jedinog turskog vojnika. Međutim, bilo je jasno da će biti pitanje vremena kada će se Bugari protiv toga pobuniti. I u budućem raspletu događaja je Njemačka tu recimo nekakve svoje interese osigurala time što je zapravo dovela svoju dinastiju za vladajuću bugarsku dinastiju, to je dinastija Sakse Koburgota. Osim toga, Njemačka imala velike ekonomske interese i Njemačka i Austro-Ugarska koji su se manifestirali kroz željeznicu. Željeznica je u 19. stoljeću u to doba postaje doslovce krvotok Europe, krvotok europske ekonomije, ali i geopolitike. Ideja je bila dakle izgraditi željeznicu južno od Dunava Prema tome to bi bila željeznica od Beograda, dalje jednim krakom prema Nišu pa prema Sofiji, i dalje prema Istanbulu, a drugim krakom od Beograda prema Nišu dole prema Solunu, važnoj luci koja je tada u sklopu Turskoga carstva. Njemačka je uporno nastojala ostvariti te svoje interese i istisnuti druge. To se vidjelo bez obzira što god Bismarck govorio. 1883. u jednom događaju koji uopće nije sitan detalj. Naime, zahvaljujući njemačkoj politici, iz Bugarske su Britanci istisnuti kao oni koji prodaju oružje Bugarskoj državi. Još ne samostalnoj, ali de facto samostalnoj. Dakle, istisnuta je tvrtka Armstrong, a umjesto toga se ugovori sklapaju sa Krupom i Mauserom. To je bilo izrazito važno i to nije bila samo poslovna, nego i geopolitička odluka. Krajem 19. stoljeća Bagdad nije bio grad od velikog značaja. Bio je na periferiji Osmanske carevine, koja je 1875. objavila bankrot. U Bagdadu je tada živjelo oko 150.000 stanovnika. Bio je velika postaja za nomade i karavane ali taj će grad biti odobran za konačno odredište jednog velikog inženjerijskog pothvata. Krajem tog 19. stoljeća otvoren je Suezki kanal. Tvrtka koja ga je nadzirala bila je u britansko-francuskom vlasništvu. Zbog tog kanala Velika Britanija počela je počinjavati Egipat. Kanal je skratio put prema Indiji, ključnoj koloniji Velike Britanije. Njemačka je utrku za kolonijama krenula kasno i najbolje dijelove zemaljske kugle već su razgrabile druge europske sile. Ali njemački poslovni ljudi imali su svoje planove. Njih opisuje Sean McMicken u knjizi Express Berlin Bagdad, Osmansko carstvo i njemački pokušaj da se postane svjetska sila. U međuvremenu, nevjerojatno šikljanje njemačke industrializacije, koje je počelo u 1880-ima, potaknulo je golemu potražnju za metalima i mineralima iz uvoza, da se ne spominje hrana da bi se nahranilo rastuće njemačko stanovništvo. Azijatski dio Turske, europski tragači su izvještavali, bio je bogat u neograničenim količinama u svemu što je potrebno modernoj industriji, od cinka, olova, bakra, kroma, do lignita i tekuće nafte, ona je otkrivena pored Mosula već 1871. godine. Ako bi njemačka željeznica mogla pripitomiti Anadolijsku stepu i probiti se kroz planine Taurus, obilata bogatstva Bliskog istoka mogla bi početi hraniti proždrljivu njemačku ekonomiju. Način da se dođe do tog bogatstva bila je pruga Berlin-Bagdad. Godine 1872. završena je pruga od Istambula do Izmita na Mramornom moru. Pruga je bila duga oko 90 km. Glavni projektant te pruge bio je njemački inženjer Wilhelm von Pressel. Ali do Bagdada ili još dalje do Basre bio je još dug put. Godine 1888. Georg von Siemens, direktor Njemačke banke, odobrio je hitan zajem od 30 milijuna maraka sultanu Abdulhamidu. Bio je to početak njemačkog preuzimanja projekta željeznice od Berlina do Bagdada i dalje do Basre. Do 1892. Anadolijska željeznička tvrtka u vlasništvu Njemačke banke sagradila je prugu od Izmita do Ankare. Do početka Prvog svjetskog rata pruga je još oko 1000 km bila udaljena od svog cilja. Ja Strugarska imala planove s jugoistokom Europe. Njezini planovi bili su malo skromniji od njemačkih. Austro-Ugrska do tada u Srbiji zapravo odlično stoji. Dinastija Obrenović je izrazito naklonjena Austro-Ugrskoj, što je bilo veliki minus u očima mnogih Srba i političke elite u Srbiji. I Srbija je ekonomski izrazito vezana uz austro Austrougarska austro je, tako rekuć, po svim ključnim parametrima glavni ekonomski partner Srbije. Ta ekonomska vezanost se manifestirala u prije svega u dva područja. Jedno je nabavka oružja. Dakle, Srbija je do tada prije svega kupovala oružja od Austro-Ugarske i istovremeno je Austro-Ugarska bila ta koja je vladi Srbije davala kredite za tu kupnju oružja. Prema tome, to je za Austro-Ugarsku bio fantastičan posao. Druga stvar, Srbija je u to doba teritorijalno relativno mala, bitno manja nego što će biti nakon Balkanskih ratova, siromašna, nerazvijena, temelj njene ekonomije je poljoprivreda, Čak ne prehrambena industrija, de facto nema prehrambene industrije u onodobnom modernom značenju te riječi. I za srpski izvoz ključan je izvoz svinja u Austro-Ugarsku. Dakle, Austro-Ugarska je njoj apsolutno najvažnije tržište za izvoz njenog najvažnijeg izvoznog proizvoda, a to su svinje. I Srbija je duboko povezana sa Austro-Ugarskom. E sad dolazi taj majski prevrat. Taj majski prevrat iz 1903. godine, 29. svibnja 1903 po julijanskom kalendaru ima svoju pretpovijest. Dakle, u tom prevratu su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i njegova supruga, dakle, kraljica Draga Mašina. Aleksandar na, na e, prijestolje dolazi 1889. godine, nakon što je njegov otac e, Milan abdicirao i on na prijestolje dolazi kao dječak od 13 e, godina. On će u 14 godina svoje vladavine izvesti četiri državna udara i napravit će mnogo toga da postane iznimno nepopularan, ali svugdje. Dakle, među političarima u Srbiji, vojsci, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u narodu. U političkom životu Srbije u 19. i početku 20. stoljeća dvije su obitelji igrale veliku ulogu, Karađorđevići i Obrenovići. Utemeljitelj Karađorđevića bio je Đorđe Petrović, zvani Crni Đorđe ili Karađorđe. On je rođen u Rači Kragujevačkoj 15. rujna 1768. godine. Godine 1804. u Orašcu je izabran za vođu prvog srpskog ustanka. Tim ustankom izborena je unutarnja autonomija za Srbiju koja je bila regulirana Bukureštanskim mirom iz 1812 ali Karađorđe je tražio više od Osmanskog carstva. Carstvo je onda u Srbiju uputilo vojne snage koje su skršile pobunu, a Karađorđe je morao pobjeći iz Srbije. Godine 1817. potajno se vratio u Srbiju, ali je ubijen po naredbi drugog moćnog čovjeka Srbije, Miloša Obrenovića. Miloš Obrenović bio je vođa drugog ustanka koji je započeo 1815. U pregovorima je osigurao veću autonomiju Srbije prema Osmanskom carstvu. Za sebe je izborio titulu kneza. Milan Obrenović bio je brutalni autokrat. Godine 1839. bio je prisiljen abdicirati u korist sina Milana, koji je vladao samo 13 dana. Umro od posljedica ospica. Nakon Milana na prijestolje je došao Mihajlo, koji je svrgnut u pobuni koju je vodio Aleksandar Karadžorđević, sin Karadžorđa. Aleksandar je vladao do 1858. kada je morao abdicirati. Naslijedio ga je opet Mihajlo Obrenović, koji tijekom druge vladavine nije vladao ništa bolje nego u prvoj. Godine 1868. Mihajlo je ubijen u uroti. Njega je naslijedio Milan Obrenović. Christopher Clark piše. Godine 1882. četiri godine nakon što je na kongresu u Berlinu Srbija dobila status nezavisne države, Milan je proglasio kraljevinu i sebe okronio za kralja. Ali visoka razina političkih nereda ostala je i dalje problem. Godine 1883. vladini napori da se prikupi oružje od seljačkih milicija u sjeveroistočnoj Srbiji pokrenuli su veliki ustanak, Timočku bunu. Milan je odgovorio brutalnim odmazdama protiv pobunjenika i lovom na vještice protiv visokih političkih figura u Beogradu, koje su bile osumnjičene da su potaknule pobunu. Srpska politička kultura transformirana je u ranim 1880. pojavom političkih stranaka modernog tipa s novinama, odborima, manifestima, strategijama za izborne kampanje i lokalnim komitetima. Prema toj novoj i važnoj snazi u javnom životu kralj je odgovorio autokratskim mjerama. Kada su izbori 1883. proizveli kralju nesklonu većinu u srpskom parlamentu, znanom kao skupština, kralj je odbio imenovati vladu sačinjenu od vodeće radikalne stranke. Umjesto njih odlučio je okupiti kabinet sastavljen od birokrata. Skupština je otvorena uredbom i onda deset minuta nakon toga zatvorena drugom uredbom. Katastrofalni rat protiv Bugarske iz 1885. rezultat kraljevih odluka donesenih bez konzultacija s ministrima ili parlamentom i oštar i skandalozan razvod od njegove supruge kraljice Natalije dodatno je potkopao monarhov ugled. Kralj Milan Obrenović abdicirao je 1889. godine. Njegov sin, krunski princ Aleksandar, bio je maloljetan i poslove monarha trebalo je voditi regensko vijeće. Četiri godine kasnije, 1893. Aleksandar, kojemu je tada bilo 16 godina, zbacio je regensko vijeće. Bio je to čudan državni udar. Mladi krunski princ pozvao je ministra na večeru i tijekom jela, točnije rečeno zdravice, rekao im da su uhićeni. Bio je to prvi od četiri državna udara kralja Aleksandra Obrenovića. Ključan problem za njega zbio se 1900. godine kada se vjenčao sa Dragom Mašin, udovicom jednog inženjera, koja je bila na izrazito lošem glasu. Ona je bila i dosta starija od njega i smatralo se da je ona nerotkinja, što znači da je nepodesna da bude kraljica, jer je iznimno važan primarni zadatak svake kraljice je da rodi prestolo nasljednika i bila je na glasu kao izrazito nečudoredna osoba. Tom vjenčanju su se protivili svi. Političari, vojska, crkva i kralj otac Milan i kraljica majka Natalija. Na jednom sastanku vlade sa kraljem eh, Aleksandrom Obrenovićem je ministar unutarnjih poslova i tada jedan od najmoćnijih političara u Srbiji Genčić kralju ne bi li ga odgovorio od tog vjenčanja koje se u startu smatralo pogubnim za državu i dinastiju i ne bi li mu ukazao, ukazao na nečudoređe osobe s kojim sam želi vjenčati i rekao vaše veličanstvo s tom osobom su bili gotovo svi ministri vaše vlade, sebe ne isključujem. Na tomu je Aleksandar lupio kraljevsku šamarčinu. Oni su se vjenčali na kraju 1900. godine i nakon toga je Milan i dalje nastavio po svom, čak je da pače počeo graditi svoj vrsti kult ličnosti svoje supruge, tako pa se posebno svečano, de facto gotovo kao praznik, obilježavao njen rođendan. Njena dva brata su dobila, postala iznimno utjecajna u, u srpskoj politici i sve je to nekako raslo do 1903. godine. U ožujku 1903. godine izbili su veliki radnički studentski prosvjedi u Beogradu, u kojem je šest prosvjednika ubijeno, a krajem ožujka je u roku od sat vremena Aleksandar Obrenović izveo dva državna udara ponovo. Prvim je ukinuo oktroirani ustav iz 1901. godine, a ukinuo ga je samo zato da bi mogao raspustiti oba doma parlamenta i postaviti svoje ljude u senat. Nakon sat vremena izašle su e, nove službene novine kojima je on vratio ustavnoj strane iz 1901. godine, ali naravno sa svojim vlastitim e, ljudima u senatu. Vjenčanje Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin razljutilo je i kraljevog oca, bivšeg kralja Milana. On je u prvo vrijeme sinovljeve vladavine bio važna osoba, bio je glavni zapovjednik vojske. Nakon što je saznao da mu se sin namjerava oženiti za Dragu, napisao mu je pismo u lipnju 1900. U pismu piše da on gura Srbiju bezdan i završio pismo upozorenjem. Biću prvi koji će pozdraviti vladu koja će te izgnati iz zemlje nakon što napraviš tu ludost. Aleksandar i Draga oženili su se u Beogradu 23. lipnja 1900. Milan Obrenović prije toga dao je ostavku na položaj glavnog zapovjednika vojske. Sin je NATO zapovjedio čistku vojske od Milanovih prijatelja i Draginih neprijatelja. Tu zavjeru je provela organizacija Crna ruka koja će nakon toga zamrijeti pa ponovo biti osnovana 1911. pod nazivom Ujedinjenje ili smrt. Vodio ju je mladi, tada 27-godišnji časnik e, Srpske kraljevske vojske Dragutin Dimitrijević Apis. Apis mu je bio nadimak, dakle po biku, zbog njegove iznimno snažne fizičke građe. Vojska je provalila u Kraljevu palaču, Imali su velikih problema, dosta vremena im je trebalo da, da nađu kralja i kraljicu. Oni su bili u zapravo jednoj skrivenoj prostoriji. Došlo i do, do, do okršaja. U tom okršaju, dok se dakle tražilo gdje su kralji i kraljica, je i Apis teško ranjen. Ranjen je sa tri metka u grudi i jedva je preživio, vjerojatno samo zbog te svoje iznimno snažne fizičke konstitucije. Kada su ih našli, kada su oni shvatili da su oni iza jedne zapravo pregrade, iza jednog pregradnog zida iza kojeg je tajna prostorija. Kralj ih je pozvao na zakletvu, podsjetio na to da su oni položili zakletvu kralju, one su ovo izašli van i oni su vrlo brutalno ubijeni i nakon toga mrtvi doslovce ovaj sasječeni i bačeni kroz prozor u dvorište. Dakle, i kralj Aleksandar Karađorđević i njegova supruga Draga Mašin i vrlo brzo nakon toga prijestolje preuzima druga bitna dinastija za srpsku povijest 19. stoljeća, to je dinastija Karađorđevića. Petar Karađorđević dolazi iz egzila i preuzima vlast, ali ono što je bitno, majski prevrat će imati za Srbiju i za jugoistok Europe ogromne geopolitičke posljedice. Dogorit će se to da će se Karađorđevići potpuno maknuti od Austrije, što će rezultirati za početak u tom takozvanom carinskom ili svinskom ratu iz 1906. godine kada će Austro-Ugarska pokušati ekonomski iscrpiti Srbiju time što će otežati Srbiji da izvozi svinje u Austro-Ugarsku. Karadžorđević kao rusofilska dinastija će biti naklonjeni i Rusiji, ali i Francuskoj. E, Rusija će dobiti, zahvaljujući tome, novog velikog važnog saveznika na Balkanu, što će biti važno jer se ona zapravo preko Srbije moći uopće vratiti na Balkan, s obzirom da su njeni položaji u Bugarskoj strahovito oslabili. One su oslabile već 1878. nakon Berlinskog kongresa, jer Bugari nisu bili zadovoljni onime što se na kraju tamo postiglo, jer to bilo bitno, bitno manje nego što je bilo njima zapisano u San Stefanskom ugovoru. Ekonomski će se strahovito promijeniti stvari, naime, ekonomski će se jako okrenuti Francuskoj i Francuska će tu izvanredno iskoristiti priliku i da će izrazito povoljan kredit Srbiji za kupnju oružja. U jesen 1906. dvije velike kadrovske promjene u Austro-Ugrskoj pokrenule su promjenu i u politici te monarhije. Tada je umjesto generala Friedricha von Becka Rickovskog za načelnika glavnog stožera imenovan general Konrad von Hötzendorf, a umjesto agenora Marije Guluhovskog za ministra vanjskih poslova postavljen je Alois Arental. Alan Taylor ovako opisuje taj dvojac. Beck je bio oprezan, zapravo bojažljiv kao vojni savjetnik. Dvojio je u sposobnost austro da vodi rat. Konrad je uvijek bio spreman planirati preko monarhijnih mogućnosti. On je želio prekid prstena koji se navodno zatvarao oko Austro-Ugarske i bio je sklon ratu protiv ili Srbije ili Italije, dok je Rusija još uvijek bila slaba. Stvarni protivnik nije bio bitan za pokazivanje monarhijne snage u ratu. Za Konrada sam je rat bio rješenje. Isto tako je Goluhovski bio zadovoljan da stvari budu mirne. Pratio je Njemačku tijekom marokanske krize, ali je inzistirao na kompromisu u Alhesirasu kada su stvari dospjele u pat poziciju. Arental je, poput Konrada, želio obnoviti prestiž monarhije nekim velikim potezom. Sa zadovoljstvom je primijetio izolaciju Njemačke u Alhesirasu i njezino otuđenje od Velike Britanije 1908. Namjeravao je tu situaciju okrenuti u svoju korist. Njemačka će, vjerovao je, morati podržati Austro-Ugarsku u kakvoj god akciji koju ona poduzme na Balkanu. Ponosio se poznavanjem Rusije, uobičajena pogreška među diplomatima, i maštao je da je može držati u miru mutnim referencama na Ligu tri cara. veliki potez koji je trebao obnoviti prestiž monarhije trebala je biti aneksija Bosne i Hercegovine. U tom je pothvatu austrugarski ministar vanjskih poslova isprva surađivao s ruskim ministrom vanjskih poslova Aleksandrom Petrovićem Izvolskim. Već početkom 1908. godine Izvoljski, ministar vanjskih poslova Rusije, koji u povijesti nije zapančen kao baš najsposobniji ministar vanjskih poslova, je već imao nekakvu ideju oko zajedničke anglo-ruske intervencije u Turskoj. Samo po sebi to je bila fantastična ideja, jer Britancima je bilo jedino važno da se stanje u Turskoj ne mijenja, odnosno da se ni u kojem slučaju ništa ne mijenja po pitanju tjesnaca Bospora i Dardanela. Onda se dogodila mlado-turska revolucija, koja je korijenito promijenila stanje u samoj Turskoj. vojske je ponudio savezništvo Austro-Ugarskoj, koje je bilo otprilike sljedeće. Oni će podržati austro-ugarsku ideju o tome da okupaciju Bosne i Hercegovine pretvore u aneksiju Bosne i Hercegovine, a za uzbrat će podržati rusku ideju oko promjene režima tjesnaca i oko toga da se zapravo de facto Rusiji dozvoli da zagospodari tjesnacom i da njeno ratno brodovlje kroz te tjesnace može mirno isplovljavati u, u sredozemno more. Zato je bilo potrebno promijeniti Berlinski ugovor. To su stvari iz Berlinskog ugovora, konkretno okupacija Bosne i Hercegovine, članak 25. Berlinskog ugovora. Međutim, bilo je jasno da taj plan ne odgovara nikome osim tim dvijema zemljama. Izvoljski se zaputio nakon što je on službeno ponudio u srpnju 1908. godine pomoć e, Austro-Ugrskoj, on je zatražio podršku i od e, zapadnih zemalja otputovao je u Francusku gdje jedva da su ga i primili s obzirom na ideje koje je imao Stolipin, predsjednik ruske vlade, je bio zgrožen tom njegovom idejom jer je bio svjestan da ta njegova ideja može značiti rat, a da je Rusija nakon poraza kod, e, u Rusko-Japanskom ratu, a posebno nakon poraza kod Tsushima 1905. potpuno nespremna za bilo kakav rat. I u svemu tome je postao jedan veliki paradoks jer je Zvoljski tražio tjesnace kako bi ruska ratna mornarica mogla prolaziti kroz te tjesnace. U tom trenutku Rusija de facto nije imala ratnu mornaricu ili tako rekoć kompletno izgubila kod Tsushima. Nakon toga, nakon Francuske je otputovao u Veliku Britaniju gdje su ga Britanci spremno dočekali ili su mu rekli da bi oni čak mogli i podržati tu njegovu ideju, ali su ga priupitali da li on svjestan toga da to isto vremeno znači i da u drugom smjeru brodovi mogu slobodno ploviti, dakle ulaziti u Crno more, što bi potencijalno značilo da britanski ratni brodovi imaju pravo slobodno ulaziti u Crno more, što je bila naravno noćna mora svakog e, ruskog političara, jer je Izvoljski nekim čudom na, na, na to nije reagirao. I Izbila je velika, dakle, diplomatska kriza koja je trajala mjesecima. Cijela ta kriza se rasplela u ožujku 1909. E, godine. To je bila inače vrlo ozbiljna kriza koja je potencijalno prijetila i velikim ratom, ali je Njemačka jasno dala do znanja da se njoj ne ratuje zbog toga a ono što je bilo jako važno, Rusija je dala do znanja Srbiji da neće ući u rat u slučaju da Srbija zbog Bosne i Hercegovine zarati sa austro što se u jednom trenutku činilo prilično izvjesnima. I to je završilo onako kako je završilo dakle aneksijom Bosne i Hercegovine koja je postala novom pokrajinom austro monarhije. Jugoistok Europe nije dugo ostao miran. Godine 1912. izbio je rat koji će u povijesti postati poznat kao prvi Balkanski rat, govori profesor povijesti novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Početkom drugog desetljeća 20. stoljeća postoje na Balkanu Bugarska, Grčka, Srbija, Crna Gora. To su četiri države koje su dugo vremena bile pod eh, turskom vlašću koje su nove države, njihove politike su izrazito jako prožete nacionalizmom i tu je još uvijek snažno prisutno Tursko carstvo koje drži još uvijek relativno velike dijelove e, Balkana i važne dijelove Balkana. 1912. godine te četiri države sklapaju Balkanski savez i šalju svoj zahtjev Turskoj, odnosno Visokoj porti Turska je u to doba u previranju. To je razdoblje nakon Maratuške revolucije 1908. godine, ali to je isto tako i razdoblje nakon što je godinu dana prije izbio talijansko-turski rat zbog Tripolitanije, odnosno današnjeg prostora Libije, koji će na kraju završiti tako da će Libija postati talijanska kolonija. Zahtjev je bio vrlo jednostavan. Tražili su jednaka prava za kršćansko stanovništvo na području Turskog carstva, dakle izjednačavanje prava kršćanskog i muslimanskog stanovništva. Turskom carstvu to je bilo neprihvatljivo, ne Nakon toga je izbila dakle standardno diplomatska kriza malo većih europskih razmjena i u listopadu je izbio rat koji je sa prekidima potrajao od listopada 1912. do, do svibnja 1913. godine, gdje su te četiri države, dakle Crna Gora, Grčka, Bugarska i Srbija bile ujedinjene protiv Turske. One su Tursku vojno porazile, sklopljen je londonski sporazum kojim je manje više razriješeno kome što ide, dakle kako se dijeli plijen, Crna Gora je dobila Sanđaka i dio Metohije. Srbija je dobila Kosovo i Metohiju. Kosovo je za nju simbolički bilo jako važno zbog bitke na Kosovu u polju 1389. Velike dijelove Makedonije. Vardarske određene dijelove Egejske Makedonije je dobila Grčka, a neke manje dijelove Egejske i Pirinske Makedonije je e, dobila Bugarska. Bugarska je bila izrazito nezadovoljna tom raspodijelom plijena. Ključno se je bilo pitanje Makedonije, koje je od 1903. ilindenskog ustanka vrlo važno pitanje za sve te zemlje i za pitanje Balkana i Europskog jugoistoka. A ključno je zapravo bilo pitanje u odnosu između Bugarske i Grčke, pitanje Soluna. Svo to nezadovoljstvo raspodijelom raspodjelom plijena e, uzrokovalo je drugi Balkanski rat. Prvi je bio rat svi protiv Turske, a drugi je bio rat svi protiv Bugarske. Pobjeda u Prvom Balkanskom ratu bila je samo prvi dio tog sukoba. Podjela oko plijena iz tog rata dovešće do drugog Balkanskog rata, koji će dodatno zaoštriti odnose na jugoistoku Europe. Od drugog Balkanskog rata do atentata na Franju Ferdinanda neće proći puno vremena. O tome sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas napravili. Tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Daniel Turk, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.